والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأولاده وصحبه أجمعين Allahu Đelešanuhu se zahvaljujemo na svakoj blagodati koju nam je podario, a posebno mu se te barake vatala zahvaljujemo na blagodati upute, na blagodati ovoga dina koga Allah dželle šanehu daje samo onima koji su mu dragi, onima koje on poznaje da su vrijedni da budu sedbenici ove upute i ove vjere koja spašava insana u životu na Dunjaluku i u životu na Ahiretu. I Allahu Đelešanhu se zahvaljujemo najljepšom na, zahvalom što je omogućio da ovaj din dođe do onih koji ga hoće i koji ga žele i koji ga traže i koji su sretni zbog toga makar i svi drugi mrzeli to i prezirali i trudili se da utrnu svjetlo Allaha te bareke ve taala makar mnogima bilo mrsko što je nosioca ovoga dina na čitavoj zemljinoj kugli iako nisu toliko jaki iako nisu tako mnogobrojni ali kažem alhamdulillahi rabbil alemin što nosioca istine ima širom svijeta i što je Allah Đelešanhu omogućio i naša srca okreno ovome dinu, pa smo mi, oni koji učimo Allahu Đelešanhu vjeru, oni koji čitaju Allahu knjigu i sunet Rasula sallallahu alaihi wasallam, da bi živjeli po tome i da bi drugima prenosili istinu u onoj mjeri u kojoj je nauče i saznaju kako bi se i drugi Allahovi robovi prihvatali istine i bili njeni sljedbenici. Je doista cijenjena moje braći i poštovane sestre, većina ljudi na ovoj zemljinoj kugli upravo je svrstata u dvije skupine. Skupinu onih koji ne žele da se bilo kakav hajr dogodi muslimanima, i koji stalno nastoje da muslimane odvrate od puta al mustaqima zato što je njihova vjera ona koja je proglašena Kur'anom i sunnetom Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam nevjerstvom a druga skupina jesu oni koji zbog svoga sektaštva i odbijanja od istine i udaljavanja od istine I zbog toga što nisu u stanju da nose emanet vjere Allaha te bareke ve taala, što nisu u stanju da slijede sunnet Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, ne žele i ne vole kada vide one koji su pokorni Kur'anu i sunnetu, one koji su se podčinili Allahu i Đelešanu vjeri u svim segmentima i nastoje da je prakticiraju u celokupnom svome životu. Prvi su, dakle, oni koji se nazivaju ahli kitabije, a drugi su oni koji se pripisuju islamu, a koji zbog svoga haseda i zavisti i mržnje prema sljedbenicima Korana i Sunneta nastoje i želeli bi da uskrate pravo dina i pravo imana mnogima oko sebe i da to zadrže samo za sebe, ali na način kako to samo njima i njihovim nefsovima odgovara. Kako to samo njima i njihovim nefsovima odgovara. Međutim, Allah Đalešanhu je učinio da ovaj din bude omogućen ljudima, svima onima koji hoće i traže istinu, koji hoće da slijede Kur'an i sunnet Rasula sallallahu alaihi wasallam, koji se iskreno boje svog gospodara Tebala Kvetala, pa to pokazuju svojim riječima i svojim dijelima i svojom žrtvom i svojim zalaganjem i svojim trudom na putu Allaha Tebareke Tebala Kvetala. Stoga, na sve ovo mu'min treba da odgovara na način da je on taj koji je počašćen od strane Allaha Đelešanuhu, da je on taj kome Allah Đelešanuhu ukazao svjetlo upute, da je on taj koji treba drugima da obasjava puteve, a ne da bude on taj kome će, kome će oni iz tmina ukazivati gdje je to pravi put i gdje je to put spas. U tom smislu, večeras, inša Allahu Teala, nastavljamo sa započetom govorom o započetoj temi, s time što večeras počinjemo sa govorom o koristima takvaluka bogobojaznosti vezano za ahiret. Koje sve koristiće mutekija, onaj bogobojazni, imati od svoga takvaluka na ahiretu? Prva od tih koristi jeste ta, na moje braći i poštovane sestre, što je takvalom raz, takvaluk razlogom za dobijanja i krama počasti kod Allaha Đelešanu. Za dobijanja počasti kod Allaha, gospodara, nebesa i zemlje. Kaže Allah Đelevala, neste zbila, inna akramakum inda Allahi atkakum. Doista, najpočašćeniji od vas kod Allaha Đelešanu jeste onaj koji ga se najviše boji najpočašćeniji kod Allaha Đelešanuhu od vas jeste onaj koji ga se najviše, najviše boji. Dakle, najbolje mjesto kod Allaha Tebara Kvetala ima onaj ko se najviše boji Allaha Đelešanuhu, a rekli smo da je takvaluk upravo šta? Da se insan pokori Allahu Đelešanuhu naredbi i da se insan pokori Allahu Đelešanuhu zabrani sljedeći, sljedeći dokaze Kur'ana i sunneta Rasula sallallahu sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Resul u hadisu od Ebu Hureyre radijallahu anhu, koje je inače mutefekun alaih, pa kaže Ebu Hureyre radijallahu anhu, kajle ja Rasulallah, bilo je rečeno poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, o Allahov poslaniće, men akremun nas, ko je najpočašćeniji od ljudi. Kale etkahum. Reče onaj od njih ko se najviše boji Allaha Đelešanuhu. Fakalu, pa rekoše, to jest ashabi poslanika sallallahu alaihi wasallam, lejse an hada nas'aluk. Mi te kaže, ni, ne pitamo o tome. Kale, fe Jusufu nebijullah, ibn nebijillah, ibn nebijillah, ibn halilillah. Kaže, pa to je onda Jusuf, Allahov vjerovjesnik, sin Allahovog vjerovjesnika, sin Allahovog vjerovjesnika, sin Allahovog prijatelja. Kalu, rekoše, lejse an hada nas aluk. Kaže, ne pitamo te, kaže mi o tome. Kale, pa reče poslanik sallallahu alaihi wa sallam, fa an ma'adini la arabi, tes aluni, kaže, a zar me to vi pitate, o porijeklu i rodovima Arapa. Pa kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam Hijaruhum fil jahilijeti, hijaruhum fil islami idha rafaquhu. Kaže oni koji su bili najbolji u jahilijetu, oni su najbolji i u islamu kada se poduče, kada se poduče šerijetskim propisima, kada se poduče šerijetskim propisima. Pa vidimo i u ovom hadisu da Resul sallallahu alaihi wasallam na pitanje ashaba ko je najpočašćeniji među ljudima, da je njegov prvi odgovor bio da je to onaj ko se, koji se najviše boji, koji se, ko se najviše boji, Allaha te barake, Allaha te barake, wa ta'ala. Da bi Resul sallallahu alaihi wasallam zatim na primedbu od strane ashaba radijallahu anhum koji su htjeli da ga dakle pitaju nešto drugo a ne ovo što je odgovorio Resul sallallahu alaihi wasallam spomenuo Jusuf alaihi salatu wasallam i njegovu vrijednost međutim nakon što se ni, time nisu zadovoljili onda vidjeli smo da ga pitaju da im odgovara dakle ono što su oni, oni u stvari tražili, jer su oni tražili, da im se pojasnima, misleći, misleći na šta? Misleći, dakle, da neko a, zbog svoga roda i porijekla ima vrijednost nad drugim. Pa je Resul sallallahu alaihi wasallam pojasnio da oni koji su u džahilijetu bili najbolji, oni su najbolji i u islamu. Kada se poduče vjeri, Allaha te baraka ta'ala. Zbog čega? Zato što ljudi koji su u džahilijetu, u džahilijetu imali dobre osobine, dobre osobine, poštenje, prihvatje vjere Allaha te barek wa ta'ala, sve to ostaje na svom mjestu, samo što se još popravlja, popravlja se, a din dolazi Dakle, da u svome džahilijetu bili loše karaktera, loše karaktera. Lahko, lahko su mogli da slažu, da prevare i tako dalje. I kada se prihvate vjere Allaha Đelešenuhu, imaju ogromne probleme, imaju ogromne probleme u izgradnji, odgoju, ahlaku i tako dalje, tako dalje. Zato ćemo vidjeti danas puno braće i sestara koji se prihvatili vjere Allaha Đelešenuhu, međutim, jako često se iz njihovih usta čuju takve, takve ružne riječi i takav vulgaran govor i takva neuljudnost i loše ponašanje i tako dalje i tako dalje kao da taj čovjek kao da taj čovjek nije pročitao ništa od ajeta i hadisa poslanika sallallahu sallallahu alejhi ve sellem koji regulišu koji regulišu ta pitanja zbog čega zato što zato što navika ko, koju je on stekao dok je džahil bio tako ta, toliko je bila jaka kod njega i nešto sa čime je on dakle živio tako da su te stvari kod njega postale normalne iako su one one osnovi nenormalne za jednog za jednog insana za jednog insana pa se njegova fitra poremetila i zbog toga popravljanje tih stvari kod njega je jako teško <coughs> jako teško međutim kažemo nije i nemoguće Zato što islam upravo dolazi kod ljudi da promijeni celokupan njihov život. I zbog toga nalazimo sahabe radijallahu ta'ala anhum da su se upravo maksimalno trudili i ulagali sve što su imali od sebe davali da bi promijenili svoje adete i običaje koje su imali koje su imali u svome u svome džahilijetu i Allah Đelešanu zbog njihove iskrenosti i žrtve i truda dao je da se promijene i da jednostavno ostave i odreknu se svega onoga što što je bilo iz vremena džahilijeta, a da se okite svojstvima koja su došla putem Kur'ana i sunneta Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, o ovome, o ovoj koristi takvaluka, svedoči nam Kur'an i svedoči nam <clears throat> sunnet Rasula sallallahu alejhi ve sellem. tako sahih predaji koju bilježi imami Ahmed, Rasul sallallahu alaihi wa sallam kaže nema prednosti Arab nad strancem, niti stranac nad Arapom, niti crnac nad bijelcem, niti bijelac nad crncem, illa bi takva osim po bogobojaznosti. Znači jedina razlika je u čemu? Jedina razlika među svima njima jeste takvaluk, jeste bogobojaznost, E kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: kullukum li Adama wa Adamu min turab, jer svi ste vi od Adama, <clears throat> alaihi salam, a on je, a on je od prašine, on je od, od zemlje stvoren. Dakle, uh, jedino rangiranje kod Allaha dželle šanehu jeste upravo po čemu? Jeste po takvaluku, po bogobojaznosti i počašćenim će biti onaj dakle ko je ko se okitio takvalukom takav će biti počašćen kod Allaha dželle šanehu Takođe u predaji koju bileži imami Ahmed stoji da je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem doista je Allah dželle šanehu od vas odklonio <clears throat> a, ružnoću džahilijeta pa i pa se zbog toga nemojte dičiti ili uznositi vašim očevima. To jeste nemojte se pozivati na vaše očeve i na vaše porijeklo, jer je to nešto od džahilijeta, osobina džahilijeta. Jer kaže, ljudi su, ljudi su, kaže, podijeljeni u dvije vrste, to jeste, postoje dva čovjeka, a to su mu'min taqij, mu'min koji se boji Allaha Đelešanuhu, i fađe seki i pokvarenjak ili grešnik koji je dakle pravi nesretnik. Pa kaže onaj ko se okiti, ko se okiti kaže ovim svojstvom pa bude onaj koji se boji Allaha fa huwa akram inda Allahi, on je kaže počašćen kod Allaha Tebarek Ratala taala ako kaže bude, ako budu kaže oni koji, kod kojih je to Dakle, ta takvaluk izjednačen, kaže, pa kaže, oni su, dakle, izjednačeni i u, i u deređi, i u nagradi, i stepenu kod Allaha, kod Allaha te barake, te barake wa ta'ala. Tako da vidimo, cijenjena moja braća i poštovane sestre, da je jedna od ahiretskih koristi takvaluka ta, što će upravo po takvaluku čovjek, vjernik, biti počašćen i stavljen na odgovarajuće mjesto, na odgovarajuću deređu kod Allaha dželle šanhu, kod Allaha te bareke te bareke ve taala. A nema sumnje da će svaki mu'min željeti <clears throat> da bude na što većoj deređi kod Allaha dželle šanhu. A ja molim gospodara svih svjetova da nas počasti da budemo mi od onih koji će biti postavljeni na visoke deređe kod svog gospodara dželle vala. Thank you. Druga korista kvaluka na ahiretu, na budućem svijetu, jeste ta što je takvaluk razlogom uspjehu i postizanju onoga što što čovjek želi kod Allaha Đelešanuhu. Kaže uzvišeni te barakva ta'ala o jettaqih fa ulaike humul faizun. Kaže, onaj ko se bude pokoravao Allahu Đelešanu i njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, i bude se plašio Allaha Đelešanuhu i njega se bojao te barake vatala, fa ulajke humul faizun, pa to su oni koji su uspjeli, to su oni koji su postigli ono što žele. Kaže Allah Đelešanuhu, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَكَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا a onaj ko se pokorava Allahu Đelešanu, njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, <clears throat> takav je postigao ono ono što želi ili takav je postigao veliku nagradu i uspjeh kod Allaha Đelešanu. Tako govoreći Allah Đelešanu o stanovnicima dženneta i džehennema kaže La jeste vi ashabu nari u ashabu džennet nisu isti stanovnici vatri stanovnici dženneta ashabul dženneti humul faizun stanovnici dženneta će postići ono što žele stanovnici dženneta će uspjeti, oni će postići ono što žele kako i ne kada kaže Allah dželle šanehu i pojašnja u svojoj plemenitoj knjizi da je upravo džennet stvoren i sačinjen za one koji se boje Allaha Đelešanhu. Kaže uzvišeni, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ I požurite oprostu vaše gospodara i džennetu, čije je prostranstvo kao prostranstvo nebesa i zemlje, uiddat ili muttaqin, koji je pripremljen za mutakije, za one bogobojazne. I kaže gospodar svih svjetova, kullu nefsin dha ikatul maut. Svaka duša će smrt okusiti. Wa inne ma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. I vi ćete vaše prave plate dobiti tek na sudnjem danu. Fa man zuhziha anin nari wa udkhila al-janna faqad fas. Pa onaj ko bude sačuvan vatre onaj ko bude sačuvan vatre džehennemske i bude uveden u džennet, fekad faz, takav je uspio, takav je uspio i postigo ono što želi. Wa mal hayatu dunya illa mataul gurur. A dunjalučki život je samo samo ništa nije drugo do do naslađivanje <clears throat> dunjalučki život ništa nije drugo do naslađivanje i ono što obmanju insana. Zato cijenjena moje braće i poštovane sestre, onaj ko želi uspjeh od Allaha te ta'ala, onaj ko želi da postigne ono što priželjkuje kod gospodara svih svjetova, mora da zna da je uslov tome da se okiti takvalukom, da se okiti bogobojaznošću, jer upravo samo su mutekjeti koji su koji, kojima je obećat uspjeh i postizanje postizanje onoga što što žele. Treća korist takvaluka na ahiretu jeste što je takvaluk razlogom spasa mutekiji na sudnjem danu od kazne Allaha Đelešanuhu. Dakle, takvaluk biva razlogom da vjernik koji se boji Allaha Đelešanuhu da bude spašen od kazne gospodara svih svjetova na sudnjem danu. Kaže Allah Đelevala وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيًّا i svaki od vas će do njega stići. I svaki od vas će do njega stići. Kjana ala rabbike hatman maqdija, gospodar tvoj se sigurno tako obavezao. Thummenu neđi ledina tekau, wa nezaru zalimine fiha džithija, zatim ćemo one koji su se bojali Allaha Đelešanhu spasiti a ostavit ćemo nevjernike zulumćare u njemu djethija da kleće na kolenima. Da kleće na kolenima. Pa vidimo da da će jedino mu takije biti pošteđeni i spašeni vatre džehennemske onoga dana kada će Allah dželle svakoga pojedinca dovesti do džehennema. Svakoga pojedinca će dovesti do džehennema. I tog dana će Allah Đelešanuhu kada dođu svi do džehennema, džehennema poštediti one koji su se bojali svoga gospodara te Tebara Kvatala. Dok će oni zulumčari i nevjernici ostati da kleće u vatri džehennemskoj. Kaže Allah dželle šanehu: "La yaslaha illa al-ashqa." U koju će ući samo nesretnik. To jeste vatra džehennemska biće boravište u koje će ući samo onaj koji je pravi nesretnik. Alladhi kazzaba wa tawalla. Onaj koji poriče i glavu okreće. وَسَيُجَنَّبُ هَلْ أَتْقَى A neće biti spašen i pošteđen onaj ko se boji Allaha Đelešanuhu. الَّذِي يُؤْتِ مَا لَهُ يَتَزَكَى Onaj koji udjeluje dio svoga imetka kako bi se očistio. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجِزَى Ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvrati, illa btiga wajhi rabbihi al'ala ves jedino da bi naklonost gospodara svoga svevišnjeg stekao to jeste da tražeći lice svoga gospodara azza wa uzvišenog wala sawfa yarda i on će za sigurno zadovoljan biti i on će za zasigurno zadovoljan zadovoljan biti pa vidimo cijenjena moja braćo kako je svaka korist kako je svaka korist od ahiretskih koristi, kao što smo vidjeli i koristi od unjalučkih koristi, kako je svaka vrijedna i kako svaka, samo da je jedna, sama za sebe, bila bi dovoljna da se, da se čovjek osvrne i da čovjek poradi na tome da bude da bude mutekije, da bude bogobojazan kako bi ostvario, ostvario i zadobio tu, tu korist. Četvrta korist od takvaluka na aheretu <clears throat> jeste ta što je takvaluk razlogom primanja dijela kod Allaha Đalešanuhu. Takvaluk je razlogom da dijela mutekije budu primljena kod Allaha Đalešanuhu, to jeste kao dobra dijela i da ih nađe kod gospodara svih svjetova štitom od vatre, od vatre džehennemske. Kaže Allah dželle šanehu inma yataqabbalu Allahu min almuttaqin. Doista Allah dželle šanehu prima i prihvata samo od onih koji se koji se boje Allaha dželle šanehu U dva sahiha je u sahihu imami muslima došla je predaja od Ebu Hureyra radijallahu anhu da je Resul sallallahu alaihi wasallam rekao Ejuhan nas, o ljudi, inna Allahe tajibun, la jakbelu il, illa tajiben. Doista je Allah djelle šanuhu, doista je Allah uzvišeni, <clears throat> dobar tajib i on ne prima osim ono što je tajib, ono što je ono što je lijepo, ono što je dobro i halal. A zatim kaže wa وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ I doista Allah dželle šanu naredio vjernicima ono što je naredio i poslanicima. Fa pa je rekao Allah Đelešenuhu يَا ar-rusul" o poslanici, Kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Jedite halal jela, halal hranu i činite dobra djela. Ja doista znam i poznato mi je ono što vi činite. وقال i kaže Allah dželle šanehu ja ejuhalladina amanu Kulu min at-tayyibat min tayyibati ma razaqnakum. O vjernici, jedite lijepa i dozvoljena jela od onoga sa čime vas mi obskrbljujemo. Zatim je spomenuo Resul sallallahu ve sellem čovjeka koji dugo putuje raščupane i prašnjave kose, podigao ruke prema nebu i čini dovu Allahu Đelešanu govoreći ja rab, ja rab, gospodaru moj, gospodaru moj, pa kaže Rasul sallallahu alaihi wasallam وَمَطَعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ A kaže, dakle, moli Allaha Đelešanuhu, zove Allaha Đelešanuhu, gospodaru moj, gospodaru moj, a kaže hrana mu haram, piće mu haram, odjeće mu haram, odgojen, odhranjen haramom, pa kaže kako da mu se, kako da mu se udovoli njegovoj dovi, kako da njegova dova bude bude primljena, kako da njegova dova bude primljena. Ovo svakako cijenjamo, moje braće i poštovane sestre, ne znači da će svima drugima, osim mutekija, dijela biti poništena, te da im neće biti ništa od njih primljeno. Učenjaci su saglasni na tome da samo veliki kufr i veliki širk poništavaju dobra djela u potpunosti, dok sve mimo toga ne poništava dobra djela u potpunosti. I dokazi o tome su mnogobrojni u Allahove dželješanu u knjizi, i sunetu Rasulullaha sallallahu, sallallahu alaihi, alaihi wasallam. Od tih dokaza jesu riječi Allaha Jalla šanuhu, neste zbila, ومن يرتد ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره a onaj od vas ko otpadne od svoje vjere i umre kao kafir, njemu će njegova djela biti poništena i na dunjaluku i na ahiretu. I kaže Allah Đelešanuhu, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ A onaj ko učini kufr nakon imana, dakle ko zanevjeruje nakon što je povjerovao, njemu će djela biti sva poništena i on će na budućem svijetu biti od upropaštenih i on će na budućem svijetu biti od onih koji će koji će nastradati i kaže Allah dželle šanehu nestezbila wa law ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun a da su oni druge njemu ravnim smatrali sigurno bi im propalo ono što su učinili to jeste da su učinili širka Allahu dželle šanehu zasigurno bi im propalo sve ono što su, što su učinili. I kaže Allah "La la in ashrakta Đelešanuhu, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكْ min al-khasirin." A kada bi ti učinio širk, zasigurno bi ti propala sva djela i ti bi bio od onih koji su, koji su stradali. I kaže Allah dželle šanehu: "Zalika bi annahum karihu ma anzala Allahu fa ahbata a'malahum." Suri Muhammed. Kaže to je zbog toga što oni mrze ono što Allah dželle šanehu objavljuje, pa im je on njihova djela poništio. Pa im je on njihova djela poništio. Zbog čega? Zato što oni mrze ono što Allah dželle šanehu objavljuje u svojoj plemenitoj u svojoj plemenitoj knjizi. I kaže uzvišeni, ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبت أعمالهم To je zbog toga što oni slijede ono što izaziva srđbu Allaha Đelešanuhu, a preziru ono što u čemu je zadovoljstvo Allaha Đelešanuhu fa ahbata a'malahum pa im je on njihova djela njihova djela poništio pa im je on njihova djela poništio iz ovoga da te razumijemo cijenjena moje braće i poštovane sestre <clears throat> da samo veliki kufr i veliki širk poništavaju sva djela sva dobra djela insanu koja je činio kada dođe veliki kufr i veliki širk oni sve to, sve to ponište, dok što se tiče onih koji čine manje od toga, kod njih, kod njih se poništavaju neka djela, međutim, ne poništavaju se sva dobra djela, ne poništavaju se sva dobra djela. Islamski učenjaci to dokazuju sa mnogim drugim dokazima iz Kur'ana i sunata Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, tako kao što je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da će posljednji koji izađe koji izađe koji će biti izveden iz džehennema bit će dakle čovjek u čijem će srcu imati imana koliko je zrno gorušice koliko je zrno gorušice dakle zbog to malo imana doći će vrijeme kada će takav izaći izaći dakle iz, iz biti izveden iz vatre iz vatre džehennemske ali u ovom slučaju dakle šta vidimo da oni koji se boje Allah Đelešanuhu da mu tekija, on je onaj čija će dobra djela biti primljena kod Allaha Đelešanuhu, bit će prihvaćena kod Allaha Tebaraka Ta'ala, pa će mu ona biti štitom od vatre džehennemske i ono sa čime, sa čime će biti pošteđen, dakle, kušnje i strahote sudnjega, sudnjega dana. <clears throat> peta korist, peta korist uh, eh, takvaluka, na budućem svijetu, na ahiretu, jeste ta što je, što je takvaluk jak razlog <clears throat> da mu tekija zadobije ili da mu bude dat džennet u nasljedstvu od strane Allaha te barek taala Da će dobiti zbog svoga takvaluka, dobiće u nasljedstvu džennet gospodara svih svjetova. Kaže Allah dželle šanehu: "Tilka al-džennetu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya." Kaže: "Taj džennet ćemo dati kao u nasljedstvu našim robovima onome ko, ko se bude bojao Allaha dželle šanehu." Onome ko se bude bojao Allaha te bareke ve taala. I kaže uzvišeni: alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun oni koji će naslijediti firdaus jedan od dženeta u njemu će vječito ostati u njemu će vječito ostati tako ocjenjena moje braćo i poštovane sestre vidimo koliko se ljudi na dunjaluku trude i prihvataju jako često čujemo razne slučajeve, jel? Da pristaju, da gledaju neke nevjernike, starce, starice, da oko njih izmete i tako dalje, tako dalje, kako bi onaj im nešto ostavio, ostavio im nešto od nasljedstva, od svoga imetka i tako dalje. <clears throat> Pa su jako često prema njima brižljivi, i pažljivi i toliko se trude i toliko su milostivi prema njima, što možda nikada u životu prema svome ocu i svojoj majci nije, nije pokazao. To čini da bi nešto od unjaluka zadobio na taj način i od tih osoba. Međutim, Allah Đelešanuhu nudi, nudi džennet mutaki i obećava džennet u nasljedstvo da će dati mutaki onom bogobojaznom koji se na dunjaluku bude bojao Allah Đelešanu kada su u pitanju granice gospodara svih svjetova. Zato razuman mu'min, mu'min koji je svesan ponude Allaha Đelešanuhu, nikada se neće zabaviti dunjalukom na uštrb ahireta. Naprotiv, u svemu onome što mu je Allah Đelešanuhu dao od blagodati, nastoji da se približi svome gospodaru Azevađali. Nastoji da bude što ponizniji prema njemu, što pokorniji, što poslušniji, da izvrši što više naredbi gospodara svih svjetova, da izvrši što više dijela s kojima je njegov gospodar zadovoljan, a da bude što udaljeniji od onoga što prezire njegov gospodar te Tebara Kvetala, kako bi postao jedan od onih koji će naslijediti džennet gospodara svih svjetova jedan od onih koji će zadobiti u nasljedstvu dženet gospodara, gospodara subhanahu wa ta'ala. S obzirom cijenjena moje braće i poštovane sestre, da smo večeras kasno se uključili, a vrijeme za ovaj termin je već isteklo, inša Allahu ta'ala ovdje ćemo stati, pa ćemo, ako nas Allah poživi, nastaviti u sljedećem terminu. Allaha Đelešanu molim da vas sviju nagradi za vaše slušanje i za vaš interes da učite i slušate o vjeri Allaha te barek letala. Allaha Đelešanuhu molim da nas svi u okupi oko Kur'ana i sunata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da nam ovaj din omili u našim prsima, da ga uljepša u našim grudima, da nas učini ponosnim zbog pripadnosti ovom dinu, makar nevjernicima i mušicima to bilo mrsko. Allaha te barek letala molim da pomogne Islam, širom svijeta da pomogne muslimane, pogotovo one koji su potlačeni na zemljinoj kugli. Allaha Đelešanuhu molim da ih sačuva musibeta, pogotovo musibeta u vjeri. Molim ga te barek vetala da ih ne, ostavi bez svoje podrške i svoje pomoći, ma gde oni bili. Molim ga Azza wa Đel da izvede zarobljene muslimani, muslimanke, da ih oslobodi iz, iz zatvora tavagita i nevjernika širom svijeta molim Allahu Đelešanuhu da ih sačuva u njihovim životima, njihovim imecima, njihovim porodicama i da ih pomogne da smrtni čas dožive kao njegovi Tebara Kratala samo robovi i niči drugi. Allah Đelešanuhu molim da pomogne džihad i muđahide, da broj muđahida poveća, da im poda snage na snagu koju imaju. Molim Allaha Tebara Kratala da stopala muđahida učvrsti na njegovom putu, da ih pomogne svojim vojskama, da ih obskrbi odakle se ne nadaju molim Allaha Đelešanuhu da njihovim rukama kazni svoje i naše neprijatele Allaha Đelešanuhu molim da zemlje muslimana učini kaburovima za svakoga nevjernika i otpadnika koji je otišao na tim prostorima da se bori protiv Allahovog dina i da se bori protiv protiv muslimana Allaha Đelešanuhu molim da nas obraduje na dunjaluku <clears throat> onim što će nam povećati iman da nas učvrsti na stazi Rasula sallallahu alaihi wa sallam, da nas podrži na Kur'anu i na sunnetu i da nas ujedini oko jedne riječi, oko riječi La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allah te baraka ta'ala molim da nam pokrije naše nedostatke i sramote, da nas očisti od greha i od svake bolesti, Allaha Đelešanuhu molim da nas poživi dok je život na Dunjaluku bolji za nas, a da nas usmrti onda kada je smrt bolja za nas. Allaha Đelešanuhu molim da nas usmrti na riječima La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.